Domnul ne cheamă la sărbătoare, masă a pregătit pentru noi. El ne așteaptă cu bucurie, cu noi să împartă viața sa. Uită de toate, las orice grijă, orice problemă te-ar frământa, Domnul te așteaptă cu nerăbdare, vrea să-ți ofere iubirea sa.